بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aziz birodarlar alloh subhanahu va taolo barchalarimizni ushbu muborak shom diyorida jam qilganidaqa muborak ibodat ustida jihod ibodati ustida jam qilganidaqa qiyomatda payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam bilan firdavs jannatlarida jam qilgan bo'lsin aziz birodarlar al haq bu alloh subhanahu va taoloni ismi sifatlaridan biri u zot haq subhanahu va taolo alloh subhanahu va taoloni kalomi haq alloh subhanahu va taoloni buyruqlari haq alloh taoloni qaytaruvi haq alloh taolo nozil qilgan mana bu din haq alloh subhanahu va taoloni shariati haq haqni bilishlik birodarlar o'zini musulmonman deb davo qilgan har bitta musulmonni vazifasi lekin shu joyda bitta savol tug'iladi o'zi haq nima degani hozirgi paytda botil shubhalar yoyilingan bir paytda va hamma o'zini men haqdaman deb davo qilgan bir paytda va hatto alloh taoloni qonunidan alloh taoloni shariatidan yuz o'girgan tog'utlar ham o'zi aslida biz haqmiz o'zi aslida biz oqmiz bizga qarshi chiqqanlar hammasi o'zi ular botilda haq egalari bizmiz deb hamma o'zicha haqni davo qilib turgan bir paytda o'zi haq qayerda haq kim taraf va kim haq taraf haqni sifatlari nima haqni alomatlari belgilari bormi ajratib oladigan haqni dushmanlari kim haqni dushmanlariga qanday qilib qarshi chiqamiz haqni qanday qilib topamiz va haqqa qanday qilib yetishamiz mana shu mavzular birodarlar inshaalloh sizlar bilan o'qib o'rganiladigan dars qilib o'rganiladigan darsimiz mavzulari inshaalloh biz bu darsimizni haq va botil deb nomladik ushbu darsimiz orqali haqni tushunishlikka inshaalloh harakat qilamiz alloh subhanahu va taolo darslarimizni davomli qilgan bo'lsin bugungi darsimizda birodarlar biz haqni bilishlikni ahamiyati haqida birinchi ikkinchi esa haqni ma'nosi va uni tarifi haqida suhbatlashamiz va uchinchi mavzuyimiz haqni ayrim sifatlariga to'xtalib o'tamiz inshaalloh demak birinchisi haqni bilishlikni ahamiyati birodarlar haqni bilishlikni ahamiyati zarurati birodarlar biz bir necha narsalarda ko'rsak bo'ladi birinchisi haqni biz o'rganamiz ta'lim olamiz haqni izlaymiz nima uchun chunki botildan haqni ajratib olishlik uchun chunki haqni bilmagan odam botilni bilmaydi uning uchun haq bilan botil aralashib ketadi agar haqni tan olmaydigan bo'lsa bu birinchi ahamiyat haqni bilishligimizni ahamiyatini birinchisi shu ikkinchisi agar haqni bilib oladigan bo'lsak bizni mavqifimiz ya'ni bizni pozitsiyamiz aniqlashadi va o'zimizni pozitsiyamizni bemalol e'lon qila olamiz mavqifimizni nima demoqchiman ya'ni inson haqni biladigan bo'lsa u o'zi kim taraf haq tarafmi botil tarafmi ana shunda o'zini kim ekanligini bilib oladi va kimi tarafida turganligini bilib oladi agar haqni bilmaydigan bo'lsa o'zini haq tarafman deb turib botil tarafda turadi haqni bilmaganligi uchun va buni misolini biz shom jihodida ko'rsak bo'ladi shomda nusayriyalar musulmonlarga qarshi urushyapti tarixda na mufaqqihlar va na bir muhaddislar na mufassirlar ularni kofirligi haqida ixtilof qilmagan bular kofirmi yo musulmonmi deb ikkilanmagan nusayriyalar ali roziyallohu anhu ochiqdan ochiq mana shu xudo deydiganlar musulmonlarga qarshi urushyapti va iso alayhissalomni alloh taoloni o'g'li deydiganlar xudoyimiz shu deydigan rossiya o'ris urushyapti kelib musulmonlarga qarshi robbim olloh deydiganlarga qarshi urushyapti musulmonlarga qarshi kofirlar urushyapti mana shu haq va botil bo'lgan jangda ayrim musulmonlar o'zlarini pozitsiyalari qarasangiz insonni yig'latadigan bir holatda tutgan mavqiflari qanaqa botil taraf botilni haq deb biladi musulmonlarni o'ldirilishligini to'g'ri deb qaraydi mana shu kufr ahlini safida turib qo'llaydi shularni qilayotgan ishini qo'llaydi va musulmonlarni adashgan deb turib biladi ularga qarshi chiqayotgan o'zini dinini yerini himoya qilayotgan jonini himoya qilayotgan musulmonlarni adashgan deydi bunga sabab nima nimaga bunday holat yuz berdi nimaga musulmonlar pozitsiyasi o'zgarib qoldi ayrim musulmonlarni bu borada chunki ular haqni bilmaydi haqni bilganlarida edi pozitsiyalarini bunaqa tutmagan bo'lar shuning uchun birodarlar haqni bilishlikni ahamiyatini ikkinchisi hozir aytib o'tganimizdek kishi o'zini mavqifini pozitsiyasini bilib olishligi uchinchi ahamiyati esa haqni bilishlik haqqa yordam berayotgan haqni ansonlarini ya'ni haqqa nusrat berayotgan yordam berayotganlarni haqni qo'llab quvvatlayotganlarni qo'llab quvvatlashligini keltirib kerak chunki nimaga hozirda masalan haqqa yordam berayotgan haq so'zni aytayotgan odamlarga ayrim odamlarni qarashlari noto'g'ri fikrlari noto'g'ri ularni adashgan deb biladi terrorist deb biladi qonxo'r deb biladi haqni ansonlarni haqqa yordam berayotgan haq uchun jonini fido qilayotganlarni adashgan deb biladi nimaga desa chunki haqni bilmaydi haqni bilsa esa haqqa yordam berayotganlarni qo'llab quvvatlaydi to'rtinchi ahamiyati esa haqni dushmanlariga qarshi chiqadi haqni bilgan odam haqni dushmanlariga xoh tili bilan xoh qo'li bilan xoh qalbi bilan qarshi chiqadi agar haqni bilmaydigan bo'lsa unga qarshi chiqmaydi haq dushmanlariga beshinchi ahamiyati haqni bilishligimiz birodarlar haqni bilishlik o'zi aslan bu insonni fitratidan alloh subhanahu va taolo zotni hammasini fitratda yaratdi onasini qonidan tushar ekan fitratda tug'iladi odam fitratda degani islomda degani haqqa moyil bo'lgan holatda tug'iladi Shu g'arbliklar tadqiqot o'tkazishgan yosh bolani tug'ilgandan keyin unga hech qanaqa tashqaridan hech qanaqa bir bosim bo'lmagan hech qanaqa bir targ'ib hech qanaqa bir fikr berilinmaganda to aqli kirgan yoshigacha aqli kirgandan keyin ana shu bolaga dinlar taklif qilingan islom dini shu hozir xristianlarni dini nasroniylik yahudiylik buddistlik bir qancha dinlar taklif qilingan mana shu haligi ongga olib qolgan bola qaysi dinni ixtiyor qilgan desa islom dinini ixtiyor qilgan mana bu narsa kofirlar o'zlari tadqiqotlarda o'tkazib bu narsani bilgan chunki alloh subhanahu va taolo odam zotni haqqa ham botilga ham bir xil moyil bo'ladigan qilib yaratmagan alloh subhanahu va taolo butun insonni haqqa moyil qilib yaratgan agar fitrati o'zgartirilmasa albatta haqqa moyil bo'ladi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki har bitta bola fitratda tug'iladi uni ota onasi yo yahudiy qiladi yoki nasroniy qiladi yoki majusiy qiladi deydi nimaga musulmon qiladi demadi chunki o'zi asli musulmon bo'lib tug'iladi va agar yahudiy qilinmasa nasroniy qilinmasa majusiy qilinmasa uni fitrati o'zgartirilmasa tabiati o'zgartirilmasa tashqaridan uni fikrini buzadigan fikrlar berilinmasa albatta islomni ixtiyor qiladi haligi bola ya'ni haqni bilishlik birodarlar inson o'zini fitratiga qaytdi degan alloh taolo karimada aytadiki siz yuzingizni haqqa moyil bo'lgan holda dinga yuzlantiring deyapti haqqa moyil bo'lgan holda dinga yuzlaning der fitratallohillati alayha mana shu bu olloh odamlarni yaratgan asl tabiat ya'ni haqqa moyil bo'lishlik haqni tushunishlik mana shu alloh taolo shu tabiatda yaratgan odamlar mana shu fitratni joylab qo'ygan alloh taolo oltinchi ahamiyati birodarlar haqni bilishligimizni zarurati haqni bilishlik bu ilmlarning eng sharaflisi sharaflilaridan biri nimaga chunki darsimiz boshida aytib o'tganimdek birodarlar al haq bu alloh taoloni ism sifatlaridan biri haq kalimani haqni bilishlik bu alloh subhanahu va taoloni ismlarini bilishlikka kirib ketadi qoida borki sharaful ilmi bi sharafil ma'lum ilmni sharafi o'rganilayotgan narsani sharafidandir haq kalimasini sharafi bormi albatta sharafli qanaqa sharafli alloh taoloni ismlaridan biri bu shuning uchun birodarlar mana bu ilm eng sharafli ilmlardan keyingi ahamiyati birodarlar haqni bilishligimizni haqni bilishlik insonni mana shu haq yo'lda sobit qadam bo'lishlikka yordam beradi agar haqni botildan ajrata olmaydigan bo'lsa bu yo'lda sobit qadam turolmaydi uchun haqni biz o'rganishligimiz kerakki mana shu yo'lda sobit qadam bo'lishligimiz uchun haq yo'lda sobit qadam bo'lishligimiz uchun nimaga ba'zi odamlar haq yo'ldan to'kilib qoladi haq yo'ldan qaytib ketadi haq yo'lni tark qiladi yoki tog'utlar yo'lini tutib ketadi botilga ketib qoladi nimaga chunki haqni aniq hali o'rganib olmagan bilib olmagan keyingi ahamiyati haqni bilishlik birodarlar shaxslarga va shaxslarni ishlariga va bo'layotgan hodisalarga voqealarga hukm berishlikka yordam beradi qanday haqni bilganingizdan keyin ana u haq ahlini siz ajratib olasiz shaxslarga hukm berishlikka deyapmizu hukm berishlikka yordam beradi haqni bildingizmi ha demak mana bu mana bu odamlar ana shu haqqa ergashgan odamlar esda ana shularni haq deb bilasiz shaxslarni siz hukm berasiz haq deb va haqni bilishligingiz bilan ayrim shaxslarni ular botilda ekan deb turib hukm berasiz qanchadan qancha birodarlar bo'lgan haq ahllarini men nafaqat e, mujohidlarga ishora qilmoqchi emasman birodarlar balki butun ya'ni ahli sunna bo'lgan haqda turgan odamlar mana shular o'z ichiga oladi ya'ni haq ahli deganda haq ahliga nisbatan gumon boshqacha bo'lgan lekin qachonki tushunib yetgandan keyin men adashganman ekan men sizlarni zalolatda deb bilardim ekan adashgan deb bilardim ekan endi bildimki sizlar to'g'ri yo'lda ekansizlar haqda ekansizlar deb turib fikrlarni nima qilgan shaxslarga ko'ra o'zgartirgan sababi nima sababi haqni tushunganligi uchun o'zi bo'layotgan hodisalarga voqealarga hukm berishlikda yordam beradi haqni bilishlik shomda nima bo'lyapti dunyoda nima bo'lyapti afg'onistonda nima bo'lyapti kim bilan kim urushyapti mana shu xabarlarga bo'layotgan hodisalarga voqealarga haqini bilishlik yordam beradi hukm qilishlikda kim haq yo'lda kim botil yo'lda ekanligini ajratib beradi haqni bilishlik demak birodarlar haqni o'rganishligimiz bu juda ham muhim bo'lgan masala butun musulmonlar uchun darsim boshida aytib o'tganimdek musulmonlik davo qilgan odam uchun haqni bilishligi haqni botilni ajratib olishligi bu juda ham zaruriy bo'lgan masala endi o'z o'zidan savol tug'iladi o'zi haqni ma'nosi nima haqni tarifi nima mana shu ikkinchi mavzuyimiz edi haq birodarlar arab tili lug'atida bir qancha ma'nolarni o'z ichiga oladi ayrim lug'at olimlari haqni ta'riflaganda mahkamlik va to'g'rilik deb ta'riflagan ihkam o'sha bir narsani mahkamlashlik mustahkamlashlik vasihatuhu to'g'riligi deb turib ta'riflaganlar ayrim lug'at olimlari esa haq bu adolat deb ta'riflagan ayrimlari sobit qadamlik ayrimlari esa yaqin yana ta'riflardan sidiq rostgo'ylik yana ta'riflardan botilni ziddi deb ta'riflaganlar ya'ni haq mustahkamlikni mahkamlikni to'g'rilikni adolatni sobitlikni yaqinni aniq ishonchni adolatni e, rostgo'ylikni va botilni ziddini o'z ichiga oladi haqda mana shu narsalar bor adolat bor botilni ziddi bor sobit qadamlik bor yaqin bor to'g'rilik bor alloh subhanahu va taolo haq alloh subhanahu va taoloning haq ekanligini inkor qilgan odam biz aytamiz haq taolo deymiz alloh taoloning haq ekanligini inkor qilgan odam u musulmon emas kim alloh taoloning haq ekanligini inkor qilsa men musulmonman deyotgan bo'lsa u musulmon emas musulmon olmaydi bu odam alloh taoloning haqligini inkor qilgan odam endi alloh taoloning haqligini bilishlik degan nima degan? haq taolo degan nima degan? alloh subhanahu va taolo kalomida haqdir va fe'llarida amallarida haqdir alloh subhanahu va taoloni buyruqlari haq qaytaruvlari haq dini haq qazosi haq qadari haq ism va sifatlari haq olloh yuborgan shariat haq payg'ambarlari haq oxirat kuni haq nozil qilgan kitoblari haq mana shu narsalarni hammasini haq deb bilishligimiz alloh subhanahu va taoloni haqligiga iymon keltirishligimizga kiradi chunki alloh subhanahu va taolo oyat karimada aytadiki zalika bi annalloha huval haq chunki Alloh haqdir va anna ma yad'una min dunihi huval batil Allohni qo'yib duo iltijo qilayotgan narsalar esa ana shular botildir hozir aytganimizdek kim oxiratni haq demasa bu alloh taoloni haq deb haq demagan odam kim alloh taoloni dinini haq demasa bu odam nima alloh taoloni haq demagan odam kim alloh taoloni shariatini haq demagan bo'lsa u alloh taoloni nima haq demagan odam bo'ladi alloh taolo haqni so'zlaydi va alloh taolo haq narsaga buyuradi alloh taolo Karimada aytadiki fal haqqu val haqqu aqul haq shuki val haqqu aqul men faqatgina haqni aytaman deydi olloh faqatgina haqni aytadi olloh faqatgina haqni hukm qiladi olloh bilan hukmni talashayotgan o'zlaricha o'zlari tarafidan hukm to'qiyotgan va mana shu narsani insonlarga qonun deb mana shu narsani shariat deb tatbiq qilayotganlar ular botil deb gapiradi alloh taolo o'zi fal haqqu haq shuki val haqqa qul. men faqatgina haqni aytaman boshqa oyat karimada alloh taolo aytadiki vallohu yaqulul haq Alloh haqni aytadi va huwa yahdi as sabil va u to'g'ri yo'lga boshlaydi Allohdan boshqalar esa ular nima qiladi alloh taoloning shariatiga zid chiqayotganlar esa bular botilni aytadi va bular noto'g'ri yo'lga boshlashadi ibn Qayyim Jawziy rahimahulloh aytadilarki mana shu so'zlarga biz diqqat qilaylik birodarlar o'zini Badaul Fawaid kitoblarida aytadilarki alloh taolo zotida haqdir so'zlarida haqdir alloh taoloning va'dasi haq shariatda kelgan alloh taoloning buyruqlari jazolari uqubatlari mukofotlari hammasi haq kim shulardan birortasini inkor qiladigan bo'lsa alloh subhanahu va taoloni tamomiy butun e'tibor bilan har taraflama haq deb bilmagan odam bo'ladi ya'ni alloh taoloning shariatini inkor qilsa alloh taoloning amallarini inkor qilsa so'zlarini inkor qiladigan bo'lsa alloh taoloni haq deyotgan bo'lsa ham alloh taoloni haq deb bilmagan odam bo'ladi tamomiy alloh taolo haq deb bilmaydi hozirgi ayrim kishilar misoliga o'xshabki bu islom bilan yashashlik shariat bilan yashashlik bu orqaga qaytishlik bu Raj'iyya orqaga qaytishlik qaysi zamonda yashayapsan deb aytamiz shariat bilan yashayman deyotgan odamlarga bular adashganlar bular deyotganlar. Bular alloh taolani haq deb bilmayotgan odamlar bular alloh taolani tamomiy har taraflama haq deb bilmagan odam esa musulmon bo'lmaydi shuning uchun aytayaptiki, ibn Qayyim Javzi gapini davom qilib aytadiki alloh taolani haq ekanligi alloh taolani shariati dini savobi jazolari haq ekanligini talab qiladi deydi shuning uchun birodarlar biz mushkulotni aslini bilishligimiz kerak hozirgi paytda odamlarni asl problemasi nima desa asl problemasi alloh taoloni shu shariatidan yuz o'girishlik alloh taoloni qonunini qonun deb bilmaslik alloh taoloni yuborgan dinini mukammal bir din butun zamonga butun vaqtga javob bera oladigan din deb turib bilmaslik mana shu haqdan yuz, o'girishlik endi uchinchi mavzu birodarlar haqni sifatlari alloh subhanahu va taolo bizlarga haqni ochiq qildi bayon qildi tushuntirib berdi haqni alomatlari bor belgilari bor agar biz mana shu sifatlarni biladigan bo'lsak haqni topib olamiz alloh subhanahu va taolo haqni nimalar bilan bayon qildi alloh subhanava taolo payg'ambarlar orqali bayon qildi va insonni tabiatiga fitratiga joylab qo'ydi haqqa moyil bo'lishingni boya aytganimizdek va voqelik ham dalolat qiladiki bo'layotgan hodisalar voqelik ham haqni bizlarga ko'rsatib beradi ayrim bo'ladigan hodisalar voqealar mana shular bilan haqni biz bilib olsak bo'ladi alloh subhanahu va taolo haq bilan botilni o'rtasini aralashtirib tashlamadi balki botilni alomatlarini belgilarini aytdi sifatlab berdi va haqni sifatlab berdi inson agar izlamoqchi bo'ladigan bo'lsa haqni juda ham oson topadi Va lekin agar bir odam haqdan yuz o'girgan bo'lsa haqni bilishlikni izlashlikni xohlamayotgan bo'lsa anavi odamga hech qanaqa bir chora ko'ra olmaysiz olloh hidoyat qilmaydigan bo'lsa hidoyat qilolmaysiz alloh kimni adashtirishingni xohlagan bo'lsa uni to'g'ri yo'lga boshlaguvchi yo'q alloh taolo karimada aytgandek summun bukmun umyun yaqilun kar soqov ko'r ular aql yurgizmaslar deydi ayrim haqdan yuz o'girgan odamlarga ming harakat qiladigan bo'lsangiz ham qancha haqni sifatlab beradigan bo'lsangiz ham haqdan yuz o'girgan holat turib oladi endi haqni sifatlari nima birodarlar birinchi sifati birodarlar haq ilahiyul masdar haqni kelib chiqishligi haqni maslari haqni o'zagi ilohiydir qanday ya'ni olloh subhanahu va taolo tarafidan haq alloh taolo haqni maslarini bizga bayon qildi haqni maslari kelib chiqishi qayer alloh taoloni kitobi payg'ambar alayhissalom sunnati payg'ambar alayhissalom sunnati ham o'zi aslan alloh taoloni tarafidan alloh taolo u havoyi nafsdan gapirmas u nutq qilgan narsa nima vahiydir unga nozil qilingan vahiydir demak kim haqni topmoqchi bo'layotgan bo'lsa haqni odamlar to'qib olgan tuzumlardan izlamasin odamlar to'qib olgan fikrlardan odamlar to'qib olgan tushunchalardan odamlar to'qib olgan sistemalardan izlamasin demokratiyadan izlamasin ilmoniylikdan izlamasin sotsializmdan izlamasin haqni topmoqchi bo'lgan odam haqni bitta masala bor birgina masala bor birgina o'zagi bor U nima alloh taolo tarafidan bo'lganlik mana shu haqni eng birinchi sifat hisoblanadi hozirda aytib o'tganimdek birodarlar odamlarning asl mushkilasi ham shu Mastar kelib chiqishlik o'rni odamlarda o'zgarib qolgan haqni bilishlikda nima deydi konstitutsiya nima deyapti ekan deydi prezident nima deyapti deydi ommaviy axborot nima deyapti ekan deydi Falonchi kishilar nima deyapti ekan deydi lekin Alloh nima deyapti ekan payg'ambar alayhisolam nima deyapti ekan kitobi sunnat nima deyapti ekan deb tur qaramaydi haqni topmoqchi bo'lgan odam kitobi sunnatdan boshqa joyda topa olmaydi. haqni maslari bitta shuning uchun odamlar nima qilyapti ko'pincha haqni topolmayapti chunki asl maslarga qaytmayapti odamlarni asl mushkuloti ham shu ibn qayim javziy rahimaulloh aytadilarki o'zini nuniy qasidalarida aytadilarki vallohi ma xofi fa innaha ala tariqil afi wal g'ufroni allohga qasamki men gunohlardan qo'rqmayman meni qo'rquvim gunohlar emas fa innaha la ala tariqil afi wal g'ufroni gunohlar mag'firat va afu yo'ligadir ya'ni olloh xohlasa af etadi mag'firat qiladi ولكن أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن ولكن من qo'rquvim qalbni mana bu vahiy ya'ni sunnatni va qur'onni hokim qilishlikdan qalbi sug'urilib chiqib ketishligidir mana shu meni xavfga soladi deydi hozirdagi odamlarni problemalari ham o'zi aslan gunoh ma'siyatlar emas mana shu gunoh ma'siyatlarni yoyayotgan mana shu fahshni yoyayotgan shubhalarni odamlarni dini borasida shubhalarni yoyayotgan sistemalar tizimlar mana shu mastallarni kufriy mastar bo'lib qolganligi kufrdan kelib chiqayotgan narsalar mana shu birodarlar mana shu haqiqatdan insonlarni musulmonlar borasida qo'rqinayotgan narsa shu odamlar kitobi sunnatda yuz o'girganligi qalbni mana bu narsadan uzoq bo'lib ketganligi ورضا بآراء الرجال وخرسها لا كان ذاك بمنة الرحمن kishilarni fikrlari bilan palonchi nima deyaptikin palonchi deputat nima deyaptikin prezident nima deyaptikin prezidentimiz nima deydikin deb kishilarni fikrlari bilan rozi bo'lishlik va harsiha va ularni to'qima narsalari bilan rozi bo'lib bo'lib qolishlik to'qima qonunlari bilan o'zlari tarafidan to'qima bo'lgan botil qonunlari bilan rozi bo'lib qolishlik mana shu narsa meni qo'rqitadi deydi bu rahmonni mo'minlarga bergan in'omi bo'lmas edi mo'minlarga bergan in'omi ne'mati bu kitobi sunnat edi mana shu undan uzoqlashishlik meni qo'rquvga soladi deyapti ibn qaym javziy demak birodarlar haqni kelib chiqishligini bitta masdari bor bitta o'zagi bor bu kitobi sunnat alloh tarafidan bo'lganligi alloh taolo karimada aytadiki inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq litahkuma bayna nasi bima arakalloh biz sizga kitobni nozil qildik haq bilan haq bilan nozil bu kitob haq haq bilan nozil bo'ldi odamlar orasida olloh sizga ko'rsatgan narsa bilan hukm qilishligingiz uchun bima arakalloh olloh sizga ko'rsatgan narsa bilan hukm qilishlik uchun ya'ni olloh ko'rsatib turibdi qanday qilib hukm qilishlikni olloh bildirib turibdi olloh tarafidan vala takun lil xoinina xosima xoinlarga yon bosuvchi bo'lmang alloh taoloni hukmidan yuz o'girgan xoinlarga yon bosuvchi bo'lmang deyapti alloh taolo demakki haqni mastari bu bitta birodarlar alloh taoloni kalomi va payg'ambar alayhissalomni sunnati ilohiy mastar alloh taolo karimada aytadiki ya ayyuhannas qad jaakum burhanun min robbikum ey insonlar sizlarga robbinglar tarafidan burhon hujjat keldi bu yerdagi min min robbikumdagi min mastariya deyiladi mastar o'zak degan ma'noda ya'ni min robbikum kim tarafidan robbinglar tarafidan keldi kaf surasida alloh taolo aytadiki qulil haqqu min robbikum aytdingki haq robbingiz tarafidandir demak birodarlar haqni kelib chiqishi asosi bu qur'on qaysiki jamiyatda agar mana shu narsa maslar qilinmaydigan bo'lsa mana shu narsa o'zak qilinmaydigan bo'lsa ana u joyda botil yoyiladi va u agar mastari qur'on sunnat bo'lmaydigan bo'lsa u botil haqni mastari bitta shuning uchun haqni bilmoqchi bo'lgan odam qarasin bu qani olyapti bu konstitutsiyadan olyaptimi demokratiyadan olyaptimi demak bu botil bu kitobdan olyaptimi olloh dedi taolo rasuli dedi deb turib gapiryaptimi demak bu haq deb biladi haqni shundan ajrata oladi qaysiki jamiyatda agar zino tarqalsa fahsh tarqalsa olloh harom qilgan narsalar tarqalayotgan bo'lsa alloh taoloni diniga zid bo'layotgan ishlar tarqalayotgan bo'lsa bemalol ayta olasizki buni kelib chiqishligi haq emas botil mana shu narsani keltirib chiqarayotgan narsa bu botil alloh taolaning kitobi emas ana shu jamiyatda haq hukmron bo'lmagan jamiyat hisoblanadi chunki agar uni masdari alloh taolaning kitobi payg'ambar sunnati bo'lganda mana bu nimalar fahshlar yoyilinmagan bo'lardi jamiyatda mana bunday buzg'unchiliklar bo'lmagan bo'lardi mana bunday zulmlar bo'lmagan bo'lardi mana bunday adolatsizlik yoyilmagan bo'lardi alloh taolo vajadna karimada aytadiki agar ular bir fahsh ishni qilsalar aytadilarki biz ota bobolarimiz mana shu narsani ustida topganmiz deydi ota bobolarimiz shu narsani qilib kelgan deydi bu narsa avvaldan ham bo'lgan deydi va yana qo'shimcha qilishadiki vallohu amarana biha olloh bizni mana shu narsaga buyuradi deydi qarang aytadiki hijobsiz maktabga borsa bo'laveradi deydi olloh bu narsani buyuryapti deydi fatvo bor deydi islom universitetida o'qiydigan qizlar hijobsiz borishlik kerak deydi va bu narsa shart deydi Alloh mana shu narsaga buyuryapti deydi vallohu amarana biha Alloh bizni shu narsaga buyuryapti deydi jihod qilishlik mumkin emas deydi jihod qilayotganlar adashganlar deydi vallohu amarana biha Alloh mana shu narsaga buyuryapti mana fatvo deydi musulmonlar yerini himoya qilmasin jonini himoya qilmasin kofirlar bostirib keladigan bo'lsa kofirlar haq taraf uni difo qilayotganlar adashganlar vallohu amarana biha Alloh mana shu narsani bizga buyuryapti deydi hamma narsani botillarni nima qiladi olloh shu narsaga buyuradi deydi kufriy qonunlarni olloh shu narsaga buyuradi deydi ollohni gapi gap emas tog'utni gapi gap bo'lib turgan bo'lsa olloh mana shu narsaga buyuradi deydi alloh taolo bularga javob qilib aytadiki innalloha la ya'muru bil fahsha olloh fahshga buyurmaydi deydi olloh fahshga buyurmaydi deydi ataquluna alallohi ma la ta'lamun allohga sizlar bilmagan narsalarni gapirasizlarmi alloh taoloni dini borasida sizlarga kim haq huquq berdi bilmagan narsalarni gapirishlikka va mana bu gaplarni gapirayotgan alloh taoloni haqqiga yolg'on to'qib ollohu amarana biha shariatida shunaqa dinida shunaqa deb turib botilni yoyayotgan botilni tarafini olayotganlarni ko'plari biladi olloh bu narsani buyurmaganligini lekin boya oyat tilovat qilganimizdek summun bukumun kar soqov ko'rdilar, aqllarini ishlatmaydilar bilib turib botilni nima qiladi tarafini oladi va haqni bayon qilmaydi alloh taolo keyingi oyatda aytdiki fariqon hada va fariqon haqqa alayhim dolala Alloh shun bilan ayrim toifani hidoyat qildi va ayrim toifani adashtirdi nimaga adashtirdi innahum ittakhadu shayatina awliya min dunillah chunki ular Allohni qo'yib shaytonlarni o'zlariga do'st qilib olishdi tog'utlarni o'zlariga do'st qilib olishdi botilni o'zlariga do'st qilib olishdi mana shu narsa bilan alloh taolo bir toifani adashtirib tashladi va bir toifani alloh taolo haqda sobit qildi sobit qadam qildi ularni hidoyat qildi va annahum muhtadun va ular o'ylaydilarki biz hidoyatdamiz deb o'ylaydilar va o'zlarini hidoyatdan biz to'g'ri yo'ldamiz deb turib aytadilar holbuki alloh subhanahu va taolo haqni nima qildi ochiq ravshan qilib qo'ydi demak birodarlar haqni birgina masdari bor birgina o'zagi bor birgina kelib chiqishlik joyi bor bu ilohiy masdar konstitutsiya emas demokratiya emas kommunizm emas bu alloh taoloni kitobi payg'ambar alayhissalom sunnati haqini bilmoqchi bo'layotgan bo'lsa bir odam tanimoqchi bo'layotgan bo'lsa o'ziga qarasin kelib chiqishiga qarasin asosiga qarasin shundan topadi ikkinchi sifati birodarlar alloh subhanahu va taolo haqni o'zi qo'llab quvvatlaydi taidul ilahiy ilohiy bir qo'llab quvvatlashlik bor haqda alloh subhanahu va taolo haqni haq ekanligini bildirishlik uchun alloh subhanahu va taolo o'zi qo'llaydi haqni alloh taolo kalimada aytadiki alloh taolo o'z kalimalari bilan o'z so'zlari bilan haqni haq qiladi deb haqni haq ekanligini alloh taolo o'zi ko'rsatadi alloh subhanahu va taolo haqni bir qancha narsalar bilan qo'llab quvvatlaydi birinchisi alloh subhanahu va taolo haqni payg'ambarlar yuborishlik bilan qo'llab quvvatladi alloh taolo karimada aytadiki kana nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin va munzirin va anzala ma'ahumul kitaba bil haqq insonlar bitta ummat edi olloh payg'ambarlarni jo'natdi xushxabar berguvchi va ogohlantiruvchi qilib jo'natdi va ular bilan birga haq bilan nima qildi kitobni nozil qildi ya'ni payg'ambarlar nima qildi payg'ambarlarni jo'natishlikni alloh subhanahu va taolo haqni qo'llab quvvatladi yana alloh subhanahu va taolo mo'jizalar bilan haqni qo'llab quvvatladi payg'ambarlar kelar ekan har bitta payg'ambar nima bilan keldi mo'jiza bilan keldi chunki haqni odamlarga bayon qilishlik uchun odamlarga nima kerak hujjat kerak dalil kerak odamlar shundaylab ergashib ketolmaydi payg'ambarman desa shundaylab ergashib ketolmas edi shuning uchun alloh subhanahu va taolo ana bu payg'ambar olib kelgan narsa haq ekanligini bayon qilish uchun nima bilan qo'llab quvvatladi haqni mo'jizalar bilan qo'llab quvvatladi har bir kelgan payg'ambar odamlarga mo'jizalarni ko'rsatdi alloh tarafidan bo'lgan mo'jizalarni ko'rsatdi alloh taolo karimada aytadiki qul falillahi hujjatul baligha aytingki yetuk hujjat allohga xosdir ya'ni alloh subhanahu va taolo odamlarga hujjatlab haqni haq ekanligini ko'rsatib mo'jizalar bilan payg'ambarlarni yuborishlikni odamlarga nima qildi hujjatlarni qoyim qilib qo'ydi payg'ambar alayhissalomga ham alloh subhanahu va taolo mo'jizalar berdi payg'ambar alayhissalom zamonasidagi mo'jizalardan tashqari hozirgi paytimizgacha bo'lib turgan mo'jiza nima alloh taoloni kalomi mana bu eng katta mo'jiza qiyomatgacha bo'ladigan bir mo'jizaki odamlarni ojiz qoldiradigan bir mo'jiza agar ey musulmonlar sizlar haqdamiz deb davo qilyapsizlar sizlarni dininglar haq deb turib davo qilyapsizlar qani bir ko'rsatinglarchi nima hujjatinglar nima dalillar bor desa mana qur'on deymiz unga unga o'xshaganini keltira olasizlarmi qur'onga o'xshagan bir narsani birov yoza oladimi qilolmaydi avval ham qilolmagan keyin ham qilolmaydi qancha qancha nasroniy bo'lgan arablar harakat qilgan qur'onga o'xshash narsani yozamiz demak alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar yuborishlik va mo'jizalar va kitoblarni nozil qilishlik bilan haqni nima qildi qo'llab quvvatladi yana alloh subhanahu va taolo haqni haqqa da'vat qilguvchi haqni odamlarga yetkazishlikda malomatchini malomatdan qo'rqmaydigan sodiq ahli ilmlar bilan haqqa da'vat qiluvchi da'vatchilar bilan alloh taolo haqni qo'llab quvvatlaydi ming kufr ahli ming botil ahli haqni yopishlikka harakat qiladigan bo'lsa ham haq ahlini yo'qotishlikka harakat qiladigan bo'lsa ham lekin baribir alloh subhanahu va taolo shu haqni ular orqali haqni qo'llab quvvatlaydigan da'vatchilarni sodiq ahli ilmlar nima qilib qo'yadi chiqarib qo'yadi mana kofirlar harakat qilishdi ahli haqlarni haq ahillarini haq da'vatchilarni yoki da'vatlarini to'xtatamiz deb odamlarga bularni eshitmanglar bular zalolatga olib boradi bular botilni gapiradi deb yoki odamlarni haq ahlidan to'smoqchi bo'lishdi lekin nima bo'ldi alloh subhanava taoloni qo'llab quvvatlashligini ko'rasiz mana shu narsada bular bilaks ular bir narsani xohlaganda alloh taolo boshqa narsani qilib qo'ydi bularni qo'li bilan alloh taolo ana shu haq ahlini tanitib qo'ydi odamlarga demak alloh subhanahu va taolo haqni ayrim haqqa chaqirguvchi ahli ilmlar bilan da'vatchilar bilan qo'llab quvvatlaydi yana alloh subhanahu va taolo haqni qo'llab quvvatlashligi sodiq bo'lgan mujohidlar bilan shu haqda turgan va haqni himoya qiladigan mujohidlar bilan alloh subhanahu va taolo haqni qo'llab quvvatlaydi alloh taolo karimada aytadiki minal mu'minina rijalun sadaqu ma alayhi mo'minlarni ichida shunday rijollar bor alloh taologa bergan ahdlarida sodiq bo'lishadi ya'ni haqda turishlik haqni himoya qilishlik bo'lgan ahdlarida alloh subhanava taolo aytyaptiki mana bu rijollar sodiq bo'lishadi ya'ni oxirigacha sodiq bo'lib turadi bu rijollar nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki meni ummatimdan bir toifa to qiyomatgacha haqda zohir bo'lgan holatlarida haqda turib jang qilishda davom etadi ularga qarshi chiqqanlarni qarshiligi ularga zarar yetkazmaydi ularga xilof chiqqanlarni xilofi zarar yetkazmaydi ularga zarar yetkazmoqchi bo'lganlarni zarari va ularga xilof chiqqanlarni xilofi zarar yetkazmaydi va ularni yordamsiz tashlab qo'yganlarni yordamsiz tashlab qo'yishlik bularga ta'sir yetkazmaydi yordamsiz tashlab qo'yishlik shu musulmonlarni o'zidan bo'ladi zarar berishlik bu tashqaridan kofirlar tarafidan bo'ladi mana shunday bo'lsa ham lekin alloh subhanava taolo mana bularni haqda zohir bo'lgan holatda qiyomat qoyimgacha mana bu toifa turadi alloh subhanava taolo bularni o'zi qo'llab quvvatlaydi nimaga qiyomatgacha davom etadi chunki bular haqda bo'lganligi uchun alloh taoloni ilohiy nimasi bor taidi qo'llab quvvatlashligi bor mana nabiy sollallohu alayhi vasallamni hijratlariga nazar soladigan bo'lsak hijrat qilishlik qissalariga nazar soladigan bo'lsak nabiy sollallohu alayhi vasallam abu bakr roziyallohu anhu bilan maxfiy holatda makkadan madinaga hijrat qilar ekanlar barcha sabablarni oldilar qorga bekindi sababni olib va chiqib ketayotgan paytni o'zida makka madinani odatiy yo'lidan emas boshqa yo'ldan ketdilar hatto izlarini yurgan izlarini o'chiradigan bir odamni vakil qildilarki orqadan qo'y podasini yurgizardi izlarni yo'qotishlik uchun juda ham bir maxfiy holatda ketdilar va chiqqanda qaylula vaqtida ya'ni juda ham issiq bo'lgan bir vaqtda chiqdilar odamlar u paytda ko'chaga chiqmadi hamma sabablarni oldilar chiqdilar g'orda turganda kelishdi kofirlar abu bakr roziyallohu anhu aytadiki agar g'orga ozgina kallalarini tiqib ozgina qaraganlarda ko'rardi lekin bu yerda nima bo'ldi desa taidul ilahiy ilohiy bir qo'llab quvvatlashlik bo'ldi alloh va taolo o'zi saqladi va hatto bu voqeadan keyin ham suroqa ibn molik bularni ko'rib qoldi bu paytda musulmon emas edi shunday Rasululloh bilan e, nimani abu bakr anhuni olib mushriklarga aytishligi yoki mushriklarga xabar berib qo'yishligi mumkin edi lekin alloh subhanahu va taolo qo'llab quvvatlab qo'ydi ya'ni haqda bo'lingan odamlar uchun va haq ahli uchun alloh subhanahu va taoloni qo'llab quvvatlashligini his qiladi odam mana badr kuni badr g'azotida alloh subhanava taolo kalimada aytadiki falam taqtuluhum valakinnalloha qatalahum ularni sizlar o'ldirmadinglar va lekin olloh ularni o'ldirdi taidul ilahiy ilohiy bir qo'llab quvvatlashlik vama romayta iz romayta valakinnalloha roma otgan vaqtingizda siz otmadingiz olloh otdi valaqad nasarakumullohu bi badrin va antum azilla Alloh sizlarga nusrat berdi Badrda. Holbuki sizlar zaif hol edinglar. Ya'ni Alloh o'zi qo'llab-quvvatlar. Haqni Alloh subhanahu va taolo qo'llab-quvvatlaydi. Mana shu haqni sifatlaridan biri birodarlar. Buni voqeligimizda bo'layotgan haq ahlini va haqni qo'llab-quvvatlashligiga bir nazar solsak. Taliban Afg'oniston islomiy imorati 50 ta kufur davlati barcha kuchlari bilan keldi. Bular agar moddiy o'lchov bilan o'lchaydigan bo'lsak mujohidlar qirilib ketishlik kerak mujohidlarni qo'lidagi qurollar bilan kofirlarni qo'lidagi qurollarni nazar solib ko'radigan bo'lsak afg'onistonda mujohidlar qirilib yo'q bo'lib ketishi kerak lekin nima qildi alloh subhanava taolo bularni qo'llab quvvatlab qo'ydi hozir xor bo'lgan holatlarida qanday qilib chiqib ketishlikni nimasini sulhini ko'rsak o'tirsak muzokara qilsak deb turib kofirlar muzokara so'rab turibdi mujohidlarni qo'llaridagi qurollarni qaraydi eng katta qurol o'n ellik samolyotlari yo'q mujohidlarda o'ntiraylik bu qanaqa qurol kofirni qurolini oldida haqni topmoqchi bo'layotgan odam alloh subhanahu va taoloni qo'llab quvvatlayotganligini nazar solsin topadi mana birodarlar o'zimiz voqeligimizda handorat janglarda ko'rmadikmi alloh taoloni qo'llab quvvatlashligini ikki yuz ellikta kofirni yigirma beshta o'ttizta mujohid qatl qildi jasadlarini sanab chiqilganki ikki yuz ellikta ularga qarshi chiqqan o'ttizta o'ttiz beshta mujohid oshib borsa o'ttiz beshta bo'lmasam o'ttizta mujohid alloh subhanava taolo qo'llab qo'ydi Falam taqtuluhum valakinnalloha qatalahum o'ldirgan paytinglarda sizlar o'ldirmadinglar olloh o'ldirdi otgan paytinglar sizlar otmadinglar olloh otdi mana shu narsani birodarlar men handarat jangida haqiqatini ko'rganman otgan vaqtingizda siz otmadingiz olloh otdi kofirlar bizni ko'rib turibdi biz kofirlarni ko'rib turibmiz kofirlar bizni ko'rib qochyapti qochayotganda men shunaqa narsa to'xtab o'ylanib qolganmanki subhanalloh ularni otiyatib otishlik asnosida ularga jon kerak emasmikin deganman chunki qochyapti yugurmayapti-da. shunaqa sekinlatib qo'ygan alloh subhanahu va taolo shunaqa sekin ketyapti yugurayotgan bo'lsa ham lekin meni ko'zimga birodalar ko'ziga ham xuddi shunday bo'lganki juda ham bir sekin ketyapti tap tap tap otib yiqityapti yiqilyapti kofirlar borib jasadlarini qarasak og'zidan kirgan boshidan tekkan aksar o'liklar og'zidan boshidan tekkan bunaqa darajada mujohidlar otmagan ya'ni kesa kelmasa otib tashlagan bunday lekin o'qlar ularni boshlariga tekkan otgan paytingiz zot mazi olloh otdi bu ilohiy bir qo'llab quvvatlashlik biz mana bu narsani janglarimizda guvohi bo'lamiz birodarlar atshan qishlog'i katta bir qishloq u kim fath qildi bitta mujohid fath qilib qo'ydi indoneziyalik bir mujohid bitta qishloqni fath qilib qo'ydi qishloqdagi barcha kofirlar qochib ketishdi takbir allohu akbar bu olloh tarafidan bo'lgan qo'llab quvvatlashlik emasmi birodarlar ba'zi janglardagi bo'lgan alloh taoloni ilohiy bir qo'llab quvvatlashligini agar qissa qilib beradigan bo'lsangiz ba'zi odamlar ishonqirashlik bilan qaramaydi ya'ni ishonmagandek bo'ladi mana kafronbuda jangi fath qilinganda o'zi aslan bilasizlar ikkita birodar fath qildi chunki birodarlar tasalluq qilib kofirni orqasiga o'tgan bu yerdan hujum boshlangan birodarlar orqadan hujum qilib kelgan orqadan hujum qilgan paytda kofir yonboshdan chekingan aslida ikkita birodar fath qilib qo'ygan tillatil is is tevaligi kofir necha oy harakat qildi shuncha qurollar shuncha nimalari bilan tevalikka chiqib oldi xolid bin valid fath qilgan joy bu tillatil is inshaalloh ribotga borsanglar ko'rasizlar bu tevalikni shu joyda to'rtta birodar fath qilgan kofir tarafga o'tib kofirlarni kiyimlarini kiyib birodarlar kelib turib toqqa chiqib kofirlar nuqtalaridagi kofirlarni o'ldirib keyin birodarlarni chaqirgan yani bo'ldi keyin bu yerda pastdan birodarlar chiqib kelgan mana bu taidil ilahiy ilohiy bir qo'llab quvvatlashlik emasmi birodarlar alloh subhanaa taolo o'zi qo'llab quvvatlab qo'ydi mulla muhammad umarni ko'rdinglar hammamizga ma'lum bo'ldi yashagan uylarini internetda tarqatildi qayerda yashagan amerikani bazasidan bir necha yuz metr uzoqlikda uyda yashagan bu taidi ilahiy emasmi ilohiy bir qo'llab quvvatlashlik emasmi alloh subhanaa taolo o'zi qo'llab quvvatlab qo'ydi shomda mujohidlarni qurollariga nazar solinglar mujohidlarni adatlariga nazar solinglar sizlar salkam bir million askar bilan kelgan kofirlarga qarshi urushyapsizlar mujohidlarni adadini qaranglar va kofirlarni adadini qaranglar va ularni kuchlariga nazar solinglar va kubanidagi bo'lgan janglarda hozirgacha davom etyapti mumkin bugun ham hujum bo'lyapti chunki har kuni ikki uch martadan harakat qiladi kofir nechi yuzlagan marta harakat qilib ko'rdi bir metr yaqinlasha olmadi bir metr yaqinlasha olmadi Oruslar o'zlari tan olib aytishdi kafron Budani kubbanini stalingradda ham buni urilmagan deb o'zlari gapirishdi lekin sobit qadam bo'lib birodarlar turib beryapti bir metr ham yaqinlasha olmadi shahid bo'lganlar soni kim nechta 2 dona 2 dona shahid hozir agar buni o'rislarga tarjima qilib yuborilsa eshitsin kubbanida 2 dona birodar shahid bo'lgan mana 1 oy bo'lyapti 1 oydan beri harakat qilyapti 2 dona birodar shahid bo'ldi faqat sobit qadam bo'lib turib berib turibdi birodarlar nima bilan taidul ilahiy ilohiy bir qo'llab quvvatlashlik bor bu alloh taoloni fazli haqda ilohiy bir qo'llab quvvatlashlikni ko'ramiz birodarlar ahzob jangida mana nabiy sollallohu alayhi vasallam savoblarni oldi xandaq kavladilar xandoqqa qo'riqchilarni qo'ydi ayollarni qal'aga hammasini jamlandi ularni qo'riqlab turgan qo'riqchilar qo'yilindi sabablar olindi xandaq kavlandi lekin nusrat nima bilan bo'ldi qo'llab quvvatlashlik nima bilan bo'ldi alloh taolo karimada aytadiki va junudan lam tarawha biz ularga shamolni yubordik va sizlar ko'rmagan lashkarlarni yubordik shamol keldi ularni haymalarini chodirlarini uchirib tashladi olovlarni alloh taolo o'chirib qo'ydi olovlarni natija nima bo'ldi olloh kofir bo'lganlarni g'azablari bilan orqasiga qaytardi lam yanalu xayro biror bir yaxshilikka erisha olmadilar musulmonlarni ustidan g'olib bo'lib kelamiz deb turib butun kuchlari bilan kelishgan edi bu narsaga erisholmadilar kim qaytardi olloh qaytardi olloh urushda mo'minlarga o'zi kifoya qilib qo'ydi urushda mo'minlarni foydasiga alloh taoloni o'zi kifoya qildi mana bu bo'layotgan kofir bilan bo'layotgan janglarimizda birodarlar kofir shuncha kuchlari bilan kelayotgan bo'lsa ham alloh taolo kifoya bo'lyapti va alloh sizlarga ularni yerlarini hovli joylarini va molahum va mol dunyolarini va arzom lam tatauha va sizlar bosmagan yerlarni Alloh taolosi sizlarga nima qildi? Meros qilib berdi. Natija shu bo'ldi. Nimaga? Chunki ular haq ahli edi. Ular haq ahli edi va haqda turgan edi. Alloh subhanahu va taolo ularni nima qilib qo'ydi? Qo'llab-quvvatlab qo'ydi. Demak, birodarlar, Alloh taolo o'zining rahmati bilan, fazli bilan haqni maslarini o'zagini kelib chiqishligini bitta qilib qo'ydi. Ilohiy bir masdar, kitobi sunnat. va alloh subhanahu va taolo haqni qo'llab quvvatlar nimalar bilan payg'ambarlar bilan payg'ambarlarga berilgan mo'jizalar bilan kitoblar bilan va haqni himoya qilib da'vat qilib haqqa chaqirguvchi ilm ahllari bilan da'vatchilar bilan va mujohidlar bilan va mujohidlarga beriladigan karomatlar bilan alloh subhanahu va taolo haqni o'zi qo'llab quvvatlab qo'ydi mana shu haqni birodarlar sifatlaridan ikkitasi edi inshaalloh keyingi sakkizta sifatini inshaalloh keyingi darsimizda aytib o'tamiz inshaalloh alloh subhanahu va taolo aytilingan narsalarga amal qiluvchilar qilgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo haqni haq ekanligini botilni botil ekanligini musulmonlarga ko'rsatgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo haqda barchalarimizni qadamlarimizni sobit qadam qilgan bo'lsin jazakumulloh xayron va axiru alhamdulillahi robbil alamin